Ona görə qardaşlar, bu məsələləri əgər istəyirsən, təbii ki, salamat qalmaq. Çünki 100 dən kafirə səhvən, 100 dən kafirə səhvən, kafir deməsən, təkfir eləməsən 100 dən kafiri. Bu, bir dənə müsəlmana səhvən kafir deməkdən mümkündür. Bir dənə müsəlmana kafir deməkdən yüngüldür o. 100 dənə kafirə gəlir, kafir deməsən. Səhvən. Verirsən, ona görə hökum ağır şeydir. Adi əgər cinayətlərdə, tutaq ki, biri oğurluq eləyir, zina eləyir və s. özünüz bilirsiniz necə zinada dörd dənə şahid olmalıdır. İşlə olsa bəs deyil, səni cəzalandıracaqlar. Və ya məsələn, əl kəsəndə, əl kəsəndə o demək, oğurluq əli kəsə, o sadə ki, küçədə ələ tutarıq kəsəli. Yox, məhkəmə gedib. Nə üçün? Düzgün hökum verilsin deyə. Ola bilə adam elə bir köz malıdır və ya səhvən götürür və ya ac olub. Ömər ibn Xəttabın xilafəti vaxtında müvəqqəti o hökmü biraz tətbiq eləmədi. Çünki vaxtında biraz əvvəl vaxtları xilafətinin aclıq idi. O il çox qurallıq keçdi, ona görə məhsul olmadı. Ona görə aclıq oldu. Və bəzi insanlar məcbur oldular. Ləğv edir, müvəqqəti. Və sahabələr də əli ilə təbii ki, qaynatası e, idi, məsləhət elədi, sonra başqa sahabələrlə. Ona görə qardaşlar, biraz o şeylər ki, sənə aiddir, onunla məşğul ol. O şeylər ki, sənə aiddir, məşğul olma qardaşlar. Xüsusən də belə məsələlər. Əgər deyirəm ki, cinayətdə tələsmirsənsə, təhqiqat gedirsə, təkfirdə necə? təkfir tələsmə eləyir. Təkfirdə də, çünki deyir ki, yox, görəm, gedib qəbirə su kafirdir. Deyirəm, qardaş, qəbirə gedən məyər hamısı bir növdür. Yox, dörd növdür. Qəbirə gedənlər dörd növdür, qardaşlar. Biri gedir, orada dua eləyir ancaq Allaha. Yəni, onun fikrinə görə orada yaxşıdır, yəni. Siyas yaxşıdır. <laughs> Elə ki, priqavor üçündür. Gedir oradan danışmağa. Ki, amma Allahdan istəyir, ha. Bu bidədir. Bu şik deyil. Necə sən bilmirsən o halın, deyirsən, yox, kafirdir. Yox, əgər yeyib orada dua eləsə Allaha, o bidədir. Və ya gedir ikinci növ. Gedir deyir ki, ya Rəbbi, filan gedir xətrini mənə bağışla və s. Amma yenə Allahdan istəyir ha. Sadəcə tanışlıqlandır. Bu da nədir? Bir də, qardaşlar, görsən o Birdən geri belə istədi, mən durum onu şirkdim. Deyim onu müşrik, çıxardım onu dindən. Müşrik də əbədiyyən cəhənnəmli idi. Sən neyə lazımdır? Üçüncü, gedir, deyir ki, ölənə, ölüyə. Deyir ki, filan kes, Allahdan get istədiyin, mənim əmr əsləs versin və yəni Allah bunu istəyir. Ha, bu şirkdir. Bu şirkdir. Sadəcə kiçik də deyiblər. Kiçik şirk. Yəni çıxartmayan deyiblər. Ha, görsən? Allahdır. Yəni, bir dənə şeydir, lakin dörd cür insan var. Hələ bəlkə də beş deyil, dörd cür deyil. Ha, dördüncü qardaşlar, bu da problemdir. Gelir deyir ki, filan kesməyən şəfa verir. Ha, bu da problem. Bu, bu şirkdir. Müşrik olur da var, əgər bu adam bilir, Buna haqq gəlib çatıb. Bunu deyirsən, dəvət gəlib buna çatır. O, bu bilir ki, müşrikdir, lakin imtina eləyir və bunu eləyirsə onda. Amma belə əməl şirkdir. Əməl şirkdir. Necə Şəhb Hüseymin deyir, rəhmə Allah, <laughs> əməl şirk ola bilər, amma onu edən həmin müşrik sayılmaz. Əməl şirk ola bilər, amma onu edən hələ müşrik sayılmaz. Fikir verdim, qardaşlar. Dörd dənə haldır qəbirlər, qəbirsanlığa gedən. Ona görə sənə bir dənə getdik deyib, qutardı, kafirdir. Olmaz belə, səhvdir. Yəni, bir mənalı yanaşma. Bir mənalı yanaşma. O, təbii ki, bu nəsiyyətlər onlara özləri üçün, birisi onlara aiddir. Onlar özlərini pis vəziyyəti sallardı oradan. İnsanlara hökum verirlər, pis vəziyyəti sallar, qiyamət üçün nağı yerə gələcəklə görüşəcəklər. Nədir şübhə? Şübhə də nə salınıb onlara? Deyiblər ki, əgər sən kafir deməsən, özün olacaqsan. Ona görə onlar tələsirlər təkfir eləməkdə. Görən kimi deyir, tez kafir. Qorxulu ki, özü kafir olacaq, vəsvəsədir. Və budur problem. Ona görə nəticədə nə olur? Fitnə, təkfir eləyir. Bir adam da kafir deyəndə bir üstə ondan sonra məsələlər gəlir. Ən birinci, kafirsə qanın malı halaldır. Qanı malı halaldır o mənada yoxdur, ya razı boysa deyə bilərsən, haramdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı Mədinədə kafirlər yaşayırdı. Deyib, razı boysa deyilədi, yox, etməlimədi. Əksinə, qonşusu var idi, eşdi xəstələndi idi, Səlim Müslim dedi, uşaq idi, Yahudi idi, xəstələndi, gəlib onu ziyarət etməyə. Kim gedər bizdən, heç gəlir? Gəlib onu ziyarət, düz deyil. Məqsəd nə idi? Hə, məqsəd dəvət. Kafirlərlə münasibət var, Lakin bu məqsəd olmalıdır. Və ya məsələn, ki, borc alır onlardan. O bəzilə çaşdırıb, nəysə, bəzi sahabilə əməli getirib. Bir razboy dəlibdir. Onlar bu, heç kəs deməyib alimlərdən qardaşlar. Haramdır. Zülm haramdır, hətta kafirlə. Hətta heyvanla, heyvana zülm haramdır. Yəni, qanun Allah halaldır, yəni nə mənada? Əgər müharibə olsa, hə, malını qənimət düşür. Qənimət düşür. Ona görə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh, Ömər Xəttabın qaynatası və Maviyyə radiyallahu anh, o vaxt döyüşəndə, Sifrin döyüşündə döyüşdən sonra xavariclər Əli ibn Əbi Talibin qoşunda dedilər ki, gedək mallarını qənimət götürək. Maviyyan qoşundan, yaralıları və s. Dedik, olmaz. Çünki kafir görünür daxı. Kafir olsaydı qənimə, mallala halal olardı. Deməli, təkfirdə nə deyir? Təkfir əgər sən bir adamı kafir eləyir, görürsənsə, onu deməli demək istəyən ki, malı, malı və qanı halal olur. Belə. Həmçinin nəyə gətirib çıxardır təkfir? Əgər evlidirsə, ayrılmalıdır. Kişidirsə, yoldaşı ayrılmalıdır, qadını, qadındırsa, ərə ayrılmalıdır. Dağılmalıdır ayrı. Onu gətirib çıxardı. Sonra ölsə, yumaq olmaz, kəfəndənmir, cənazı qılınmır, müsəlmanların qəbirsanına bastırılmır. Onu ələ aparıb bastırırsan belə, necə Əbu Talib öləndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve dedi ki, əlini çağırdı, radiyalanımı, dedi ki, aparıb bastırı iyi verməsin, sən muslim dedi. Kafirləri bastırırsan, yumaq azadı yoxdur. və s. başqa məsələlərə bəslədir. Həmçinin demək olar ki, həmçinin onunla bir evdə yaşama olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, müşriklə bir, bir damın altı yaşama. Gör nədir? Hər bir məsələ belədir. Hər bir məsələ olanda onun nəticələri var. Nəticələrin fikirlər. Aydın qardaşlar, hər bir məsələ belədir. Ona görə bu məsələdə ehtiyatlı olun. Və təbii ki, bu ayə böyük mənalar daşıyır. Biz təfsirçi zat deyilik, sadəcə toxunduq məsələyə qıssa ki, öyrənmək üçün, yəni faydalı, faydalanmaq üçün. Bunları bilirsiniz sadəcə, yəni yadınıza saldım. Hə, daha düzün Allah bilir. Lakin ə, e, çox da danışmaq istəyirəm, istəyirəm belə ə, e, görüşmək, belə görüş həmişə hərdən olur. Ona görə fürsətdir, yəni sual zad verirsiniz, belə bilsən cavab verərəm. Yəni belə açıq məclis eləyək də, belə sual cavab eləyək. Birdən qardaşlar, baxın, ola bilər suallar olsun, sual soruşun. Bilməsən, öyrən deyərmiş. Bunun qardaşlar, sual var. Şəxsin o, ə, e, bu rayona getmişdiniz orada Allah'ı sevmək barədə. O barədə dənə deyərdiniz. Çünki bəzilərinin Bəziləri həmin o təkfirçi fikirli olanlar fikirləşirlər ki, misal üçün orada şeyx deyir ki, misal üçün də orada, yəni onlar çıxmır İslamdan və s. bu məsələdə. Allahı söyən barədə aydındır ki, bizim ümumiyyə budur ki, Allah arası söyən kafirdir. Allah arası söyən e, və Allahın dininə istiza eləyən, Quranı təhqir eləyən, atan yerə təhqir mənasında bunlar kafirdir. Bu bizim mövqeyimizdir, əqidəmizdir. Sadəcə o vaxt ki, söhbət gedir artıq bu hökmü müəyyən şəxsə tətbiq eləmək, hə, onda biraz baxırıq. Tutaq ki, söydü. Biz baxacaq. Bu bilir nə deyir, dərk edir nə deyir. Bəlkə qəzəblidir. İnsan qəzəblənəndə çox şey deyə bilər. Ona görə həm Şeyx bin Baz, Şeyx Hüseymin, Şeyx Albani və başqa alimlər. Deyirlər, əgər ah, ağıl dərk eləməyə, eləməyə deyibsə, kafir deyil. Hətta Allah söysü belə. Ona görə Şeyh Hüseymin deyir ki, qəzəbdən söysə kafir deyil. Bunu mən demirəm, qardaşlar. Hətta Şeyh Hüseymin deyir ki, rahmullah, qəzəb ikən talaq versə, talaq sayılmır. Çünki qəzəbdən deyib, dərk eləməyib nə deyib. Sonra ağ ağlıb ah, yerinə gələndə görür ki, ha, bu nə danışır. Olur hələ, olur hələ. Görürsən, hələn adam qəzəblənəndə özünü idarə eləyə bilmir. Özünü idarə eləyə Və ya məsələn, adətdir o yerdə. Adətdir. Sadəcə adət düşür, dərk elə bilirlər nə deyirlər. Onlar kafir olur, onları başa salandan sonra, dərk eləyəndən sonra. Yoxsa belə təkfir elə, Bizim mövqe budur ki, Allah və Rasul sələn kafirdir. Lakin tətbiqdə baxırıq halına adamın. Əgər dərkli ilə deyibsə kafirdir. Qəzəb olmaya, olmaya və s. Ağlı yənindədir və Allaha söhür bilə bilər. O kafirdir. Şək yoxdur onun küfründə. Hətta şək onu təkfir eləməyən üçün. Həmçin dinlə ələ salsa, dini qəst eləsə, birdən müsəlmanı qəst eləyər. Ona görə Şeyh Hüseymin deyir ki, rəhəm Allah, Deyir ki, əgər biri müəzzini söysə, o hələn kafir olmur. Birdən müəzzini özü qəsdiliyir. Dediyi sözləri yox. Aydındır. Əgər dediyi sözləri qəsd eləsə, Allah akbar, Allah akbar, onda kafir olur. Yox, əgər müəzzini qəsd eləsə, kafir deyil. Aydın qardaşlar, fikir versən, hökmdə, hökmdə ehtiyatlı olmalısınız. Söhbət hökmdən gelir. Və ya məsələn, Quranı təhqir mənasında atsa, nə üçün qeyd edirəm təhqir mənasında? Ola bilər, Quranı ata təhqir mənasında olmaya olmaya, qəzəbindən. Necə Musa aleyhissalam Tövratda atdı yerə. Qəzəblənib, o vaxt gəlir gördü ki, buzov piri düzəldiblər. Tur isinəyə gelmişdi. Gəlir gördü ki, buzov piri düzəldiblər. İstəndi neynədi? Tövratı ilə nədir? Atdı yerə. Nə deyirsən? Ha, görürsən, şərhi var. Şərhi var, qardaşlar. Şərhə yer. Şərh dəqiqləşdirir, məsələnin nöqtəsini qoyur. Yoxsa, Musa aleyhissalam. Ona görə, qardaşlar, fikir ediyoruz. Həm Allah söyər, həm işte iza, həm təhqir eləyən. Biz baxacaq sonra. Amma belə biz kafir görürük. Bəli. Ümumi ayrıdır qardaşlar? Xüsusi ayrı. Ümumi ayrıdır? Xüsusi ayrı. Bu türlər, deyək ki, bilə-bilə, haqqı bilə-bilə, Məsələn, gelirlər, istəyirlər də, deyir ki, filan kəsin hörmətinə yardım edir. Bunlar nə sayılır? Hə, hörmətinə bu bidədir. Biz dedik, yaxud dörd növdür. Sən ikinci növü qeyd elədin. Hə, qorxulusu, qorxulusu bu növdə nədir? Gəlib ondan istəsə. Gəlib desə ki, ey filan kəs mən, məsələn, şəfa ver o problem. Hər səfər istənən doğulur. Yenə salim oldu, salim. Salim. Yəni hər səfər istənir, şöyür, hər şey. Yox, yox, yox. Salim olur, ancaq ona nəsiyyət eləmək lazımdır ki, o pis vəziyyətdəsən, təhlükəli vəziyyətdəsən. Ona görə Şeyh Hüseymin deyir ki, söysək qəzəblə salim olur, ki, talaq da salim olur. Sadəcə qəzəb iki növdür. Arkadaşlar, qəzəb iki növdür. Elə növü var ki, birinci növü, onda saymır hətta talaq da. Bilmir nə deyirsən. Bilmirsən nə deyirsən. Elə növü var ki, bilirsən nə deyirsən. Yəni qəzəb az qəzəbdir. Hə, indi bu ikinci növ var ha. Onda ixtilafdır. Bəziləri deyir ki, hə, sayılır onda. Bəziləri deyir, bunda da yox. Çünki ağıl sakitləş, dərk ilə nə deyirsən, ondan sonra deyil. Əgər deyəcəksənsə, ondan sonra hökm veriləcək. Hadi hə, məşkəli var məsələn. Aydındır? Ona görə o fillərdə də deyir ki, əgər onun xətrinə ya Rəbbi, filankəsin xətrinə, məsələn, mənə kömək elə, yenə Allahdan istəyir bu. Yenə Allahdan istəyir. Aydındır? Əxi olan bir sual. İnsan Allaha ibarət, Allaha inanır, onun axirətə inanmıyor. Buna müşrik misali. Yox, əgər ə, biri, qardaş deyir ki, biri inanır Allaha, Allah ki, axirətə inanmıyor, kafir də o. Çünki iman əsasları İman gətirmək vacibdir. Əgər inanmırsa, lakin bilə-bilə, onun sübut olunandan sonra və ahirətə iman deyəndə, qardaşlar, ahirətə iman bir üstə nədir? İnsan öləndən ahirətə imandır. Tutaq ki, bax, e, məsələn, qəbirdə mümkən nəkir, soru-sual, ahirətə imandandır. Bərzəx dünyası Bərzəx dünyası öləndən ta qiyamətəcən bərzəx mərhələsi almanaqdır o. Bərzəx dünyası. Ahirətə imandır. Qalxmaq qəbirdən həşr olunmaq ahirətə imandır. Tərəzi qiyamət günü ahirətə imandır. Sirat cənnəmin üstündən keçən cənnətə yol. Ahirətə imandır. Cənnət cəhənnəm ahirətə imandır. Siz bundan əvvəl qeyd elədiniz ki, o insanlarla bir evdə yaşamaq olmaz. Allaha inanır, onun axirətinə mən insanlar. Valideynlər söhbət edir. Onları nə təbliğ edir, yaşamaq olmaz. Yox, belə hələ valideyn deyə bilər. Nədən görürsən ki, bizdə cəmaat qocalar xüsusən deyir, ki, kim gəlib oradan xəbər verir? Cahildir. O aləm təkfir eləmə. Kafir də öləmə. Kafir də öləmə. Sadəcə, çoxsu mən görmüşəm ki, kim ki belə eləyir, onu oturub danışsan, sonra deyir, ha, alına batır, deyir, ha, Sadəcə bilmir, sən cahil bilmir. Nə demək olar, nə demək olmaz. Ona görə danışırlar belə. Hətta görürsən danışırlar, əslində danışır küfürdür. Amma hələ o kafir deyil. Ona görə sən onları başa sal yavaş-yavaş. Düşün, bəzən görürsən ki, valideyn övladdan götürmür. Amma qıraqdan götürür. Onların da siyasət olmalı övladın da. Görürsən, lazım da demək daima. Düşürsən üstlərinə ki, diginə. Hə, və ya qocalıqca bilmir, ne, yəni, alını kəsmir artıq. Ha, o şey eləyə bilər, deyə bilər, ola bilər. Adam insan birdən bir 10 il keçdi üstündən deyə valideyn söhbətində haqqı qəbul eləmədi, öz fikrində də öldü. Yəni, dəyişdi bilməz. Hə. Nə tər qəbul edəcəyəm? Yox, əgər 10 sonra öldü ve o fikirdə öldü, yoxsa əqidədə? Yox, ləb mənim valideynlərimdir. Də biri Məsələ sənə gedir ümumən. Mən məsələ üçün deyirəm. Biri qəbul eləmir. 3 il deyirəm üstündən deyə 5 ildə keçdi. Yenə öz dediyində durdu. İndi təbii ki, dəvət eləyirik də biz onun qardaşımla, mən də nətərsə hər bir variantla. Yenə mən öz fikrimdə bir 10 ildən sonra da ölsə qiyamət gününə iman gətirmir. Bunlar əslən qiyamət gününə iman gətirməyən kafirdir. Əgər o, əgər o valideyn bilə-bilə bunu inkar edirsə, onun sübut olunandan sonra kafirdir. Yox, əgər onun sübut olunmadan hələ o nələrsə deyibsə, hələ şey eləməyin, təkfir eləməyin onu. Amma yox, ona haqlar bəyan olunub, dəlillərlə hamısı oturulub, sakit, bununla danışılıb, o bilib, başa düşür, lakin yenə qəbul eləmirsə, o kafirdir. Biraz ağır məsələdir. Yəni, hökum məsələsi müəyyən şəxsdən danışanda ümumən rahatdır. Ümumən biz deyirik ki, axirət eləməyən kafirdir. Mələklərə inanmayan kafirdir. Cəbrailə inanmayan kafirdir. Nə bilim, kitablara inanmayan kafirdir. Allahın kitabına. Amma müəyyən şəxs o biraz ağır məsələdir. Ona görə biraz ağırdır. Müəllimdə yaşadığı mühit. Mühit də. Mühit də təsir edir. Ona görə İbn-i Qeym Rahimullah, həmçinin İbn-i Teymiyə, Rahimullah, deyir ki, təkfir zamanla, məkanla fərqlənir. Yəni, ola bilər bir məkanda bu küfür sayılsın, kafir olsun, başqa məkanda, məkanda bunu eləyən kafir sayılmasın elə. Həmsin zaman. Bir şey versən, ona görə Peyyambər salsam hədislərin birində deyir ki, elə vaxt gələcək ki, bilməyəcəklər nədir namaz, nədir, bilmirlər namaz nədir əslən. Nədir oruc və s. Deyir, bir dənə deyəcəklər ki, eşitmişik, babalarımız deyirdi, lə ilə illallah. Sonra bu rəvayəti edən sahabədən soruşurlar ki, bu onlara xeyir verəcək. Dedi ki, bəli cəhənnəmdən qurtaracaq. Hədis səhihdir. Ona görə zamanla, məkanla təkfir fərqlənir. Ümumiyyətlə, çalışın yoldaşlar. Yenə qayıdıq söhbətə o. Bu məsələlər, fikirsən, ələ bu məsələlərin farıda fırlanır. Yəni, o aktualdır, saat yəni, düzdür, aktualdır, ona görə mən danışırməmişə. Yəni, aydınlıq gətirmək lazım bu məsələlərə. Amma yenə, yəni, bu məsələlər birinci girişməsin daha yaxşıdır. Bu məsələlər girişməsin Aydındır? Vəfat etmiş valideynlərin qəbrini ziyarət etmiş. Hə, vəfat edən valideynlərin qəbrini ziyarət etmək olar, əlbəttə, əksinə qəbirləri ziyarət etmək yaxşıdır. Lakin şəriət deyən kimi, get qəbirsanlığa, ümumən salam ver, sonra yaxınlaş o istədiyin qəbri, getdiyin qəbrin yanına, ona dua elə, özünə dua elə, ahirəti yada salıb biraz diyan və salam. Bax, qəbirliyi bu cür ziyarət eləmək olar. Aydındır? Çöldə bir noliyyəti var, yüzdə axaltmanı var elə. Kim məsələn meşə sığır, kim insə çıxartsın da. Baxma qardaş, kim maşındır. Hətta qəbir sənət əl qaldırmaq olar mı? Dua eləmək. Necə? Əl qaldırıb dua eləmək olar mı? Əl qaldırıb dua eləmək olar. Lakin baxır harada da, elə yerlər var ki, olmaz. Elə yerlər var, olar. Məsələn, namazdan sonra lazımdır. Qəbirstanda olar. Ha, qəbirstanda olar. Əlləri qaldırıb dua eləmək. Hə, qəbirstanda olar. Məsələn, qaldırırsan əlləri dua eləyəndə. Sən ya Rəbb bağışla onu qiyamət günü soru-sualı hasanlaşdır, qiyamət günü üzünü ağ elə, cənnətə düşənlərdən etkinə və s. və s. Gül molla əmiz adından. Hə, gül zad yox, şey, şey molla zad yox. Aydındır. Deməli, ağlamaq olar. Ağlamaq olar. Ölücə e, ağlamaq olar. Peyğəmbər sasa ağladı. Rahim öləndə ağlamışdı. Aydındır. Həmçinin anası üçün ağladı, atası üçün. Anası üçün ağladı. Çünki səslə ağladı, səslə ağladı. Belə də sakit də, sakit ağlamaq, fəryad eləmək olmaz. Fəryad və ya sözlər işlətmək, nöşbəli olduğu izah olmaz. Elə bil ki, onda, hə, onda sən Allahın qəza qədərinə qarşı çıxırsan. Amma ağlamaq olar. Ağlamaq hələ ürək rahatlaşdırır və sakitləşdirir. Olar. Aydındır. Lakin adət eləmək lazım deyil. Və salam. İnsan da çox ağlamır axı. Biraz ağlayıb, biraz ağlayıb, ola bilər bir müddət ağlasın və salam. Bir dənə də özünü məcbur eləməsən. Deməli, yəni biz elə bir ki, bizim qovumlarımız elə bir dövrdə yaşayırlar ki, onlar İslamı gətirmək, deməli, tasbin hə. olur, düzdür. Bir də e, qovumlardan, misal üçün, yaxınlarımızdan e, dəfn olunanlar var. Hı. Onların üzərində, yəni, o adətlərə görə düzəldirmək yəni daşlar. Daşlar, baş daşlar. Onlara əl dəymək olar olmaz. Bu bir sual. İkincisi ki, əl dəymək necə? Yəni düzəlişlər eləmək. Ha, sökmək. Belə bir. Yox, əgər baş daşı qoyublarsa o vaxtı hündürdür. Əgər görsün ki, fitnə zadı yoxdur, götür onu baş daşın hündür. Çünki baş daşı ən birinci qəbirlərə Əli ibn Əbi Talib dağıldı. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çağırdı onu, dedi ki, hündür qəbir varsa get dağıt onu. Aydındır qəbirlərin birinci Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh dağıldı. Hə, hələ, əgər fitnə olmasa, Elə bir də gedərsən, məsələn, kətdə və ya şəhərdə, harsan soru cavabı İngiltərdən gəlir, doğrudan bu İngiltərdən gəlir. Bağlı qəbiləri. Ya, başa düşmürlər. Amma fitnə zad yoxdursa, əgər hündür daşdırsa, heç olmaz, götür, məsələn, bir dənə döş daş qalsın belə. O əziyyət vermir ki. Yox, qəbir əziyyət vermir. Hə, və sonra yeni bir hadisə olsa, Allah qorusun, yəni qədər deyə baş versə və qohumlarla arasında narazılıq olsa, bu bizim yəni Yox, narazılıq olsa da fikir vermə. Yəni bir də belə olur, görürsən ki, bir də dəfində zətdə, bir də daşlaşında, başlaşında narazılıq varsa, çalış fikir vermə, elə bacarsan. Bacarmasan, münkəri tam apara bilməsə də azadlıq elə. Məsələn, deyirəm, yaxşı mən eləyənəm, biraz balacalaşdım. Daha niyə eləsən? Mənim də. Qardaş bir sorun olar. Hə. Əgər e, insan cahilliyində bir pirin üstünə də o vaxta inanırdı, məsəl üçün ona. Bir güya öz yerində vaxt ölçün sual verir. Məsəl üçün kimi çən bağlatırır, kimisi zavod işdirir. İndi məsəl üçün iman gətirib, o çənlə orada durur. O bilir ki, orada durmağa olmaz. Onu qopartsa oradan, götürsə oradan, böyük fitnəyə səbəb olacaq. Onu oradan götürməlidir, yoxsa qalsın orada? Yox, əgər fitnəyə səbəb olacaqsa, götürməsin. Ona görə lazım deyil. Amma ə, e, pirdə hə eləyib? Bəli, bəli. Hə, pirdə eləyib, hə? Bəli. <laughs> yəni, ə, yox, götürsə fitnə olsaydı, baxır haradadır da, kəndədirsə, rayondadırsa, ə, e, eləməsin, əgər fitnəyə səbəb olacaqsa. Çünki fitnə, Allah subhanətlə buyur ki, fitnə ölümdən də pisdir. Öldürməkdən də pisdir. Ona görə e, fitnə desə lazım deyil. Amma fitnə olmasa götürsün. Aydın ola bilər cahillikdə nəsə eləyib, pirdə tikib nə isə, evi az söksün, əgər fitnə olmasa. Və ya da tərk eləsin, artıq. Sadəcə dəvət eləsin, ola gedənləri. Bəs bəzi insanlar var ki, onlar sahabələrin elə bir ki, bəzisini qəbul edib, bəzisini təhqir edib də söhür. Onlar necə? Onlar həmçinin. Bilə-bilə söhürsə kafirdir. Amma yox, təqlid edibsə, Məsələn, elə yerdə yaşayıb ki, orada sahabilə səhər su içəndə, yemək yeyəndə, bismillah, elhamdülillah, yenə sahabəni söylədilər, Ömər ibn Xattabı və s. Hə, onlar üzürlüdürlər ümumən. Yəni, e, amma, amma alimlər isə, əgər alimdirsə, əgər alim, alim oxşuyub, onda o kafir deyil. Çünki kim bir sahabəni söyləyən kafirdir. Və Peyğəmbər salsan ailəsini təhqirləyən kafirdir. Aydındır? Amma amanları yox. Amanları yox. Baxmayaraq küfür eləyirlər. Sahabəyə söhmək olmaz. Peyğəmbər salsa ailəsini, ailəsinə toxunma olmaz. Bir bəzi yerlərdə olur. Bu ağac hansısa bir ağacı bastırırlar, tutunurlar onun başına. Yəni öpürlər, onunla öpürləyirlər əsas. Ya da o ağacı nəsə oradan məhv etməli, belə bir şey olmaz. Olar ev ağacı kötüyündən çıxarıb aparmaq və ya yandırmaq onu. Sadəcə baxçı ilə vəziyyətə, əgər baxma pillərə olub ki, belə bizə qardaş gəlib pildə dağılıb pili zad, fitnə olub. Fitnə olub. Ona görə sən bir şey eləyəndə həmişə bax nəticəyə. Nəticəsi əgər dini və xeyri olacaqsa elə. Əgər o dinə zərər olacaqsa eləmə. Aydındır? Dinə həmçinin dünyaya da. Yəni, adam bir şey eləyəndə başqalarına da fikirləşməlidir. Tutaq ki, kən yeridir ki, piri dağıtdım, məsələn. Hansı ki, piri dağılmalıdır. Gizli şəkildə. Hə, yox, olmaz. Daha ki, gizli şəkildə. Çünki hamı biləcək ki, sən dağıtmışsan. yox, yenə. Hə, hamı biləcək, ya. Zəlzələ olsa zad o başqa, ancaq belə ki, oranı dağıtma olmaz. O, Sudanda mən oxuyanda, deməli, bir dənə pil var idi, e, Nilin qırağında, Deməli, dövlət də e, proyekti var idi, elə olmuşdu ki, orada dövlət parlament tikəcəkdi, parlamentin binası. Daha çox pil var və heç kəsi yaxınlaşmır. Sonralar pillər çoxdur yəni, pillər diyarıdır orada. Orada çoxdur, hə. Orada şəhərin meri, bilmir neynəsin, kimə deyir, heç kəs deyir, dağıtmır ona. <laughs> hə, dedi ki, bir nəfər var. <laughs> Hə, deyəsə onu gəlib dağıtıcı ləzzətlər. Hə. Orada Şeyx Hamzəd var, Havid Allah. Gedir deyir ki, həkə bura, sələfi Şeyxdir götürür pualdanı. Qumlandı da. Dağılır deyil adama sökün. O gün gözləyir. Elhamdülillah. Amma məsələn, e, əgər hələ fitnə olmadıysa lazımdır. Hər bir şeydə belədir. Yalış indi pillər qoyqurağı, hər bir şey belədir. Söz deyəndə, bir əməl deyəndə bax ki nə, nəticə. Nəticə. Bunun xeyri var. Xeyri varsa elə. Amma zərər olacaqsa olmaz eləmək. Zərər olacaqsa olmaz. Ona görə Peyyambar sallallahu aleyhi ve sellem o Məkkəyə gələndə gördü ki, Məkkə bir üstündə qabaq necə idi? İki dənə qapısı var idi Kəbənin, o qara evin. İki dənə qapısı var idi, buradan girin, oradan çıxırdın və onlar yerli, yerlə bir idi. Yerlə bərabər idi. Lakin indi necədir? Bir dənə qapıdır, o yer, o bir dənə qapıda qaldırılıb. Təxminən bir metr, metri yarım yerdən. Onu qureş eləmişdi o vaxt. Hər adam girib çıxmasın. Sonra Peyğəmbər salsan gəldi Məkkəyə, fəth olundu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem baxdı cəmaata, sahabələrə dedi ki, əgər e, qövbüm təzə olmasaydı dində, mən Kəbəni əvvəlki vaxt, vaxtına eləyərdim. İbrahim vaxtında necə idi o cür? Yəni, iki dənə qapı və o qapılar da aradan yerlə. Lakin tərk elədi. tərk elədi ki, nəticəsi yaxşı olmayacaq ona görə. Və buna görə həm də nəticəsi nə idi? E, baxma, qövmü təzə gəlmişdi İslama. Belə eləsəydi ki, bu gəl bizim adətimiz dəyişir və s. Ona görə. O adətlər ki, şəriətə zidd deyil, o Allah dəsə lazım görür, toxunmayır, o eləsindən. Şəriətə zidd deyilsə. <clears throat> Orada belə problem yoxdursa etiqadı cəhətdən. Amma o adətlər ki, etiqadı cəhətdən problem çıxır, şəriətə ziddirsə, onda digin. Amma belə yoxdursa məsələn elə, məsələn, gözəldən görsən, məsələn, nişan yoxdur şəriətdə. Amma o elə, heç olmaz, məsələn, ə, xınadır və s. o qadınların məclisi, heç olmaz elə. Yəni, eləməyəndə deyirlər, bu başqa adətdir, bu İngiltərdən gəlir, sağ olun. yəni, elə ki, elə bir şey yoxdur. Yəni, şəriəti zidd deyil. Mənim qarşı sual verir ki, yəqincə xeyir olur. Namaz qılmayanlara nəsidir? Namaz qılmayanlara? Yəni, iman gətirirlər. Namaz qılmayanların nəsiyyət budur ki, başlasınlar əmrimci. Allahdan qorxsunlar. Çünki namaz qılmama ən böyük günahlardandır. Ən böyük günahlardan. Təsəvvür elə ki, namaz qılmamaq məsələsində ona görə alimlər hətta ixtilaf eləyib. Kafirdir yoxsa müsəlman? Çünki hədislərin birində gəlib ki, kafirlə müsəlmanın arasında fərq nədir? Namaz. Ona görə qardaşım, qorxulu məsələdir. Və qorxucu əmirdən ölərsən, namaz qılmaya durmayan. Halın necə olacaq? Allah subhanət hələ buyurur ki, cəhənnəm əhlindən soruşdular ki, nə səbəb oldu, bura düşdünüz? Onlar dedilər ki, nəmnə kumnən musallin. Biz namaz qılanlarda olmadı. Ona görə, təbii ki, burada fərq var inkar eləyənlə və pensiyanı gözləyənlə. Aydındır? İnkar eləyəndə ixtilaf yoxdur. Kafir olmağında. Pensiyada ixtilaf var. Pensiyanı gözləyəndə ixtilaf var, inkar eləmir. Sadəcə deyir, qılacam. Lakin haçan Allah bilir. Allahdan qox. Allahdan qoxmaq lazımdır. Allah sana səni yaradır. Sənə o da şey verib, hər şeyi. Sən onu, o da istəyib ki, səndən və bunu. Onun əvəzində. Onu şükür et. Namaz da ən böyük şükürdür namaz qılmayanda ən böyük naşükürdür. Aydın qardaşlar? Ona görə tövbə, tövbə əlhamdülə qapılar açıqdır. Naşükürlərdən olma, Allahdan qox ginə və ibadət elə. Namaz əlhamdülə. Ola bilər keçir, biraz savabı da yoxdur. Yenə başlasın namaza. Namaz kimə? Qılmı, namaz kim qılmır? Kafir, elə deyil, uşaq, dəli, Və qadın aybaşı olanda, bir də doğanda nifas vaxtında, bunlar qılmır. Başqaları qılmalıdır. Aydındır, qardaşlar. Hə? Yəni, inşallah sən onlardan döyürsən. hə? İkimizin bir əsmə rəsimlər, xarfiyyət, hər tutma, bu necə düzgə eləmək lazımdır ki, biraz Yaş mərasimi yadaşlar, düz deyə problem deyil, mən sizinlə razıyam. Yasla problem. Heç şam bu o saat düzəlmir. Ona görə belə məsələdə sərt olmuyor. Nə üçün sərt olanda fayda vermir? Bizim məqsəd nədir? Dəvət. Ki, insanlar yalnız Allaha ibadət eləsinlər, ona şərik qoşmasınlar və bu ibadəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə elib o cür? Ona görə sərt olmuyor. Düzdür, mən sizə razıyam, yaz şeyləndə, mən də bilirəm, onun problemlər var. Amma onlar artıq şeylərdir. Artıq şeylər namısı. Bu düzgün deyil, İslamla düzgün deyil. İslam gəlib sənin malını qorusun, canını qorusun. Gəlməyin malını israfa. Buna görə Quranda nə qədər ayələ var Allah israf etməyin, Allah israf edənləri sevməz. Kimə gəlir ehsan, ehsan var. Ehsan vermək olar. Ehsan bilən bozbaş deyil. Yaxşı əməllər ehsandır, həmçinin yaxşı əməllərdən biri, əgər məsələn valideyn ölübsə, ged yetimxanaya, yetimlərə yemək ver, ehsan. Hə? hə bu cür olar. Amma gəl, yas yenə keçə, məsələn, ə, e, oturub hamısı tox, hamısı gəl abed eləməyə zalar, o düzgün deyil qardaşlar. Düzgün deyil. Yas yenə. İnşallah yavaş da düzələcək yavaş. Ümumən dua eləmək olar Fatihəsiz ölü haqqında yəni günahlarımızda belə yəni faqir. Yox, orada eləmə. Dəyişdir, dəyişdir. Yəni avamların qamanında eləmə. Elə bir şeylə hə, onda var, yaş yerində belə olur məsələn. Amma belə çalış çəkin. Dua elə bilərsən, yəni bir şey yoxdur, amma avamların qamanında eləmə. Onlar deyir ki, hə, görsən belə lazımdır. Onlar baxırlar sənə, hə, sən eləyəndə hə, eləyirlər, misal. Ona görə lazımdır. Hərdən bəzi şeylər tərk eləmək lazımdır ki, onlar görür, günə eləyərlər onlar da. Ola bilər o şey caiz olsun. Məsələn, elə Pirlər var ki, aralıdır məsələn, lakin aralıdır, meçid var. Məsələn, bizdə bilirsiniz də, Azərbaycanda e, bu bir tərəf dənizdir, orada pirlər yoxdur içəridə. <laughs> Yollarda, şəhərin çıxacanda hamısında bir dənə şey qoyublar. Yolun şey, e, yolun şey, hə, bax, şey də, böyüyü. Yəni, oradan keçəndə dolə verməlisən. Məsələn, fikir versən, kim Məsələn, Qarabağ, Lənkəran zat tərəfə gedəndə orada bibi var, orada pul qoymalısan. Quba zat qusar zonasına orada şeydir. Deməli, 5 5 dənə barmaq, amma barmaq çoxdur orada. Keçsə də o 9 dənə sayılır. Hə, məsələn, orada aşağıda məscid var. Namaz qılsın bir şey yoxdur, lakin avamların qamanda lazım deyil. Onlar bir şey, aaa, yoxsa burada namaz qılaqdır, namaz qılmından artıq, nəsə şeydir. Ona görə o fikir gəlməsin, nədiyə lazımdır? Və aydındır ki, Şamaxı qazılmasına keçməklə orada da ayrıca bir şey var. Yəni, hər yolda bir dənə öz şeyi var, qoyla verməlisən. <laughs> Namazdan sonra əlaçıq dua etmək olar mı? E, namazdan sonra əlaçıq dua gəlməyib, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi gəlib. Sahabelər deyiblər, o nə edirdi, necə qılırdı? Namazdan sonra e, nə deyirdi? Üç dəfə əstəğfurullah, Allahumma əntəs salam, əminkəs salam. Sonra 33 dəfə əsnaf, 33 dəfə subhanallah, elhamdülillah, Allah əkbər, ayətəl kürsi, İxlas, Fələq, Nas, bunlar deyirdi. Gəlməyib ki, dua eləyirdi. Aydın deyir, ona görə sən duanı nar yerə namazdan sonra saxla. Hələ namaz içində elə də. Namaz içində. Namaz içində özündə olar inşallah. Səcdədə Subhan Rabbilə Ələ deyəndən sonra xüsusən görürsən ki, əgər imam gec qalxır, elə dua. Və ya məsələn, təşəhüdün axırı, Elə ki, təşəhhüdü qutardın, salavatı və s. Gəldi vaxt, salam vaxtı, təksənsə dua elə, sonra salam ver. Və ya cəmaatdansa, gör, görsə hənəm imam ələm davam eləyir, məqamdan istifadə elə, dua elə o məqamda. Öz dilində olardı. Öz dilində inşallah olar. Amma saxlayırsan bunu və çıxırsan namazdan sonra eləyirsən, o, lazım deyil. Həm hətta bu cəhətdən də, həmçində sünnə də gəlməyib o. Xüsusən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bulun. Allaha ən yaxın vaxtlardadır səcdədə. Nə deyim? Çoxaldır duanı. Əzan iqamə arasında. Həmçə azan iqamə və s. o başqa vaxtlara. Hə. Gecə vaxtı, sonra e, yağış yağan vaxtı, qar yağan vaxtı heç namaz. Belə hallarda hansı bir salih iş görürsən ondan sonra eləmək. Şükür səcdəsi etmək olarmı ki? Şükür səcdəsi eləmək olar. Şükür səcdəsi də bilirsiniz də bir səcdədir. Hə bir səcdə onda e, dastamasa lazım deyil ona. Aydındır bir dənə yəni, səcdə isə Allah-u Ekber, Subhanə Rabbilə, Subhanə Rabbilə, Allah-u Ekber qalxsın. Şeyh, cəhənnəmdən ən çox uzaqlaşdıran əməllər hansıdır? Cəhənnəmdən uzaqlaşdıran ən çox əməllər tovhiddir ən birinci. Tovhid. Tək Allah. Tək Allaha etiqad eləmək. Allahın təkliyinə, onun rəb olmasına, onun ilah olmasına, onun isim və sifətlərin ona aid olma, xas olmasına iman gətirmək, salih əməlləri çoxaltmaq, aydındır, əxlaq, əxlaq, cənnəmə uzaqlaşdırır, valideyni baxmaq, dini yaşamaq, bunlar hamısı cənnəmə uzaqlaşdıran əməllərdir. Aydındır. Bu yaşlı burada qadınlar olur, şeyx, ya ikon azad qoyurlar, onlara pul vermək olar. Qocalar. Bu, ha. Yox, belə, belə ə, e, kafirə nəzir sədəqə vermək olar. Dəvət niyyətinə. Əgər görsən doğrudan ehtiyaclıdırsa və ya məsələn qonşuda da pis gündədir, məsələn ölür. Kömək eləmək olar. Kömək eləmək olar. Amma o küsədə deyənlər, onlar çoxsu məsələn ehtiyaclıdır. Hə, eləsi var, adət götürür. Amma ehtiyaclı olsa doğrudan, ehtiyaclı olsa, qonşudur və ya küsədə görürsən pis gündədir pis vəziyyətdədir yəni. Və ya qonşudur, kömək elə bilərsən, sədəqə verə bilərsən, zəkat yox, amma sədəqə vermək olar. Hətta o taxta maxtazada olsa qabağında fərq yoxdur. Hə, taxta maxta olsa, əgər ehtiyaclışda dəvət niyyətinə, amma belə yox olmaz. Raddi Xristə yazıbsın, niyyət yəni ayrıca vermək olar. İndi yazırlar bura Raddi Xristə. Raddi Xristə. Çünki sən verəndə ona görə vermirsən də. Amma yenə küçədə yenə deyirəm, küçədə deyənlər çoxsu, yəni elə adət eləyiblər. Amma doğrudan görüşən ehtiyaclısı dəvət niyyətinə. Aydındır? Qadınlara icazə verən mi qəbristanlığa gedir? Valla qəbristanlığa getmək qadınlara üç nərəyi var. Bəzi alimlər caiz görür. Bəzi alimlər deyiblər, hərdən olar, bəzi alimlər deyiblər, olmaz. Qətiyyən. Vallahi ən üçüncü rəy daha güclüdür. Üçüncü rəy, baxmayaraq, birinci və ikinci rəylərin də dəlilləri var. Amma üçüncü rəy daha, dəlillər daha aydındır, daha güclüdür. Ona görə get məsələ yaxşıdır. Şeyx, meşdə gəlmisənsə, bir neçə nəfərsiz, cəmaat namazına çatmamısansa, qılma olar cəmaat yoxsa? Heç olmaz, məsələ ixtilaflıdır. Olar, yəni olar. O, belə bəyənilmir cəmaat ki, otururlar, tələsmirlər cəmaat namazına. Hə, sonra deyirlər ki, qeyb qılacaq, yəni onlara bəyənilmir hələ qılmaq. Onda tək-tək qılmaq. O nə üçündür? Tək-tək ki, cəmaat namazına gələsən. Çatdırasan özünü, ciddi olasan. Amma məsələn, birdən gəlir, gördən salam verdi. Məqsədin nə idi? Cəmaat namazına çatmaq. Heç namaz qılmaq. Məsədə silahla girmənin hökmü var? Yox, olmaz. Heç kim girsən, olmaz. Amma İndi bir dənə işləyirsənsə, haradasa, axransansa, o heç. Durub, dəftər də ki, qırağı qoyasan. Hə. Amma belə ehtiyatsız lazım da. Şeyh olar, bizim burada uşaqlarımız uşaq vasitəsini gedirlər. Orada bəzən e, bəzi bunların bayramına pul yığırlar. Onlara necə? Yəni, vermək olar, yoxsa yer olar, necə başlasın? Məktəbdə, bağçada bayramlara görə bəl, bəl. pul yığırlar. Hə, uşaqlar. E, təbii ki, çəkin olarına. Bir dənə halda verir, gələn görsən pis baxacaq uşağa. Yəni pis təlimlə pis, pis artıq fikir verməyəcəklər və s. onda o zərəri qabağını almaq üçün. Amma belə heç nə yoxdursa, vermə. Qeyb danışmaq lazımdır ki, bizdə yoxdur belə şey. Bizdə deyirəm, biz bayramlar eləmirik belə ona görə. Əgər heç olmasa, başqa kim? Lap yox. Şeyh, meçidin vəziyyəti nə yerdir? Meçidin vəziyyəti əlilik belə də qalıb da. Görək elə, deyirlər, açılacaq, amma bilmirəm. İnşallah açılar, açılar, açılmaz, açılar. Bir dənə deyir, bəzilər ki, gözləməyək, kimsə gələcək. Meçid ona dönməsin. Əlhamdülillah, bizdə dəvətdir, dəvət eləyirik. İndi açılar, laf yaxşı. Açılmaz, açılmaz. Nə olur, meçhul? Var yoxdur, fərqi yoxdur bizə. Biz dəvətimiz eləyir, elhamdülillah. Əsas dəvətdir. Düzdür, məçidin yeri var. Mən razıyam. Ancaq meçid əsas da ölürsün ki. Çünki əsas dəvətdir. Açılar, açılar. Elhamdülillah biz e, dövlətə problem deyildik, dövlətə qarşı deyilik, heç bir işimiz yoxdur. Açal, əksinə, açarlar lap yaxşı. Açmaz da özləri bilərlər. Biz öz işimizdə məşğul olaq, elhamdülillah. Aydındır. Biz elhamdülillah yalvarmırıq heç kəsdən və salam. Şeyx bəzlər naşidə qulaq asırlar. Meyxanalardan yerə çəkinə uşaqlar. Hə, meyxanalardan o, o meyxana deyilən onlara naşidlərə. Hə. Həm də orada belə şey deyib, sən insan qəlbin nəyə bağladı, onu bağlanacaq. Məsələn, mahnıya qulaq asdın, başlayacaqsan qulaq asmağa. İnsan belədir. Qəlbin nəyə bağladın, gedəcəksən. Ona görə, məsələn, dərslərə çox qulaq asın, maşında bir ki, başın qarşı qatmaq üçün dəstlərə qoy həmişə. Həm fayda var, həm də çox şeydən səni uzaqlaşdırır, mahnıdan və s. Artıq o mahnıya qulaq asmırsan. Ona görə həmçinin nəşiddir. Nəşid belə şey, bunlar nəşid, qardaşlar, əslində özünüz bilirsiniz ki, bunun əsas ixvanlardır. İxvanlar qulaq asır, onlar qulaq asır, sələflər qulaq asmır nəşidə. İxvanlar da nədən bu gəlir? Kökü sufi təriqətindən. İxvanlarda əqidə yoxdur axı. İxvanlarda fikirdir əqidə yoxdur onlarda. Ona görə görürsən ki, ixvandır, əşaridir. İxvandır, nə bilim, sufidir. İxvandır, hansı təriqətdəndir. İxvanlarda əqidə birləşdirməyib, əqidə birliyi yoxdur. Onlarda fikir birliyidir. Ona görə onlarda hər cür adam var. Onlar da götürürlər bunu sufilərdən. Sufilərdən. Sufilərdə var axı o mahnınla rəqs eləmək. Aydındır, mahnı oxumaq, rəqs eləmək. Oradan gəlir. Ona görə çalışın, öyrəşdirmin özünüzü, məsləhət də yox. Şolar bir sual. Öyrəşdirmin özünüzü. Hayır ha? ki, bir, gördüm o şəxsi ki, nəfsin özünü hevası işləyir. Yəni, o nəfs deyiləndə o əməllə də gəlir orada. Gördün ki, O şəxsi nəfsin özünə ilası işdir. Yəni nəfsi Allahın Amma şirk sayılır da onda. Şirki ola bilər. Amma dərhal yox. Sən əgər cahilsən. Məsələn nəfsinə uyur. O nəfsin içində nə yedir? Mənəcə Allahdan qeyrisinə məsələn ibadət edir. Məsələn nəfsi çəkir məsələn pir və s. Allahdan qeyrisinə. Günahlar yoxdur onun içində. Həmçinin günahlar da ola bilər. Amma günahlar nə qədər çoxalsa da hələ dindən çıxmır insan. Və əhlüsünnə və cəmaa əqidəsidir. Günahlar nə qədər çoxalsa da hələ dindən çıxmır. Şeyx metroda burada bir dənə prezno bir dənə elə bil alırlar keçid üçün. 2 nəfər keçir orada. Hə, düzgün də. Olmaz. Düzgün də. Olmaz. Hə. müsəlman gəlir adil ola, düz ola. İstəyir laf kafir olsun, istəyir nə olur olsun, istəyir nə olur olsun. Sən gəlir adil olasan. Yaxşı o kafirdir. Bəzilər deyir, ola belə eləyirlər. Onda biz oturub, deyir, ola deyir, öldürürlər hamısını. Yaxşı, yaxşı onlar öldürür. Biz öldürəməli yax onları. Sən deyir ki, orada döyüş gedir aradasa, uşaqları öldürürlər. Yaxşı, amma biz onların uşaqlarını öldürəməliyik. Biz müsəlmanıq. Aydındır? Sadəcə orada da uşaqları ki, öldürürlər ha. Orada ona görə başlamamışdan qabaq fikirləşmək lazım idi. Ki, mən bunun qabağında diyana biləcəm, ki, uşaqları öldürə biləcəklər, qadınları öldürə biləcəklər. Ona görə qabağından fikirləşmək lazım idi ona. Ha, yoxsa fikirləşmişdi, dinala qutardı. Ha, sonra deyirsən, qışqırırsan ki, aləmə belə-belə. Yox, qardaş, yox. Onun qabağından fikirləşmək lazımdır elmkeyli müsəlmanlara bəddua və ya lənət oxumaq olar? Qeyri-müsəlmanlara bəddua zalimlara olar ümumən. Ümumən olar. Ümumən. Ümumən olar. Amma xüsusən yox. Xüsusən e, lənətdir və s. gəlməyir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm kafirləri lənətləyəndə Allah təala ayə nazil etdi ki, "Leysə ləkəmlənə əmri şey." Yəni sənə aid bir şey, sənə aid deyil məsələ. Ondan sonra tərk elədi. Və kimlərə ki, lənət oxu idi, Allah tala idarə etdi onlara. Sonra. Amma ümumən demək olar, Allah insanlara, kafirlərə ə, e, qala versin və s. Təbii ki, əgər zülm eləyirlərsə, yox, əgər yoxdursa, hidayət istər. Çünki kafirə dua eləmək olar kafir, çünki Allah taladan hidayət istəmək. istəmək olar. Amma dua eləmək olmaz ki, Allah tala bağışla onu və s. Aydındır? Qardaşım, Azan neçədədir qardaşlar? Olub hə azan? Yəni vaxtıdır yəni. Hələ vaxta var. Hələ var hə? Yəni çünki saatda 37-də ona görə. Biraz burada fərqlənir. Aydın. Hə? Hə? Allah Subhanahu taala Qaraqda e, Əl-Bakr surəsində 26-cı ayədə e, Bivayis Allah is müşahid, privati priča, kamariyat. O, spirçada. Yəni, milçək barədə də misal gətirmək. Yəni, Allah talı utanmaz milçək barədə, çünki milçək, Allah talı misal çəkəndə dedilər, bu nədir? Dedilər, bu nədir? Bundan misal çəkir. Ona görə Allah talı cavab olaraq, dedi ki, Allah talı utanmaz ki, hətta milçəyi misal gətirsin. O müşriklər cavab edir. Ki, onlar eyv elədilər ki, bu nə misaldır? Aydın dayı? Yox, hə, hə. hə, возможности не удастся намазать, можно полюбить? Ну вот. Тему. Тему, да. Если нет возможности, конечно, если нету, да. Ну, смотрит, если нет возможности, можно таймом взять. Просто так делаешь? Да, если пыль, э, если э, пыль или вот земля, или что от земли вышел, камень, глина, можно. Таймом берется так, вот э, руки э, внутренней части Дареш один раз. Это на землю, да? На землю, да. Потом все вот так. Потом лицо, вот так, тайм белелла. Вот так. Сора баляма баля. Все. Это первый вид. Это снегу мне. Снег из нами ушел. А, есть еще, есть второй вид таямуна. Вдруг, если увидите, Второй вид тоже есть. Этот вид один раз ударяем. А второй вид так. Опять так, на землю. Опять так. Потому что лицо И там çöp что olar. Yüzünü çizer да. Вот bir defa один раз так. Один раз так. Потом второй раз опять на землю. Второй раз опять. Потом уже второй раз уже отсюда. Вот руку отсюда. Вот düzgündü. Ha. А, два вида тоже можно, iki halde Но первый легче и удобно. Yəni bu divarın tozundan olar. E, tozdan olar. Hətta hənəf, həmbəli məzhəbində əgər toz varsa havada belə də eləyə bilərsən. Yox, toz okey yəni. Həmbəli məzhəbində hə, hətta havadan belə tozludsa, Если в машине на сиденье можно вот ударить? ну если пыль есть там, да. Пыли можно. Və bir məscid var, məscid tikilib, sonradan gətirib qabanda qəbir basdırdılar. Allahın içində. Məsciddə qəbir olan məsciddə olmaz. Yəni qəbir yəni Gəncədən dedi. Mənim hə. var idi qardaş, qəbir, arada bir keçib qılırdı. Hə, qəbir olan yerdə namaz qılmaq olmaz. Sadəcə indi burada bir şərhi var. Əgər məsciddirsə, sonradan gətiriblərsə, hə. içindədir yoxsa bayramda? Məscid sonradan kimi qabı 5 metr, 10 metr qabanda cavabdan gəldi. Gətirib Yəni ayran var hasarla, məscidin heyətindən. Hə. Yox, məsəl elə həyatı yoxdur, yox. Amma qəbir özü hasarlıdır. Yox. Yəni meçidə elə bir aqrajdeniyası yoxdur. Salavat xanım qəbri var. Yox, qəbrin aqrajdeniyası var. Var, var, belə kukla tikilib də belə. Var. Əgər aqrajdeniya varsa, hə. Əgər aqrajdeniyası varsa, heç olmaz. Bir də heybətdə məsələn adlarını da vurur. Şərəfi vermək. Yox, çəkən oldu gəlkin. Şeyx burada gəlib qal burada gəlib qalanlar üçün, yəni məsəl üçün gəlib bilirlər ki, burada 6 ay, 7 ay burdadır. Onlar burada səfər qılmalıdırlar, yoxsa Allah səfər bu gərək çoxdur qardaşlar. Bəzən nə deyir 4 gündən artıq qaldın tam qılasan. Şeyhülislam deyir ki, rahimullah, əgər bir yerə uzun müddətə gedirsənsə və bilmirsən nə vaxt qayıdacaqsən, nə isə həllin gözləyib qayıtmaqsa, onda səfər qıl. Yəni, rus demişkən, yəni çamadan nastreniya. Bilmirsən də, hər vaxt qayıda bilərsən. Bu birinci aldı. Amma ikinci al, uzun müddətə gelsən və bilirsən nə vaxt qayıdırsan. Məsələn, gəlirsən, məsələn, 5 ay işləyib gelsən. Bilirsən ki, 5 ay buradasan, özdə daha gelmirsən o bir şəhərə, bu bir şəhərə, elə buradasan, ticarət verirsən, məsələn, işləyirsən, taxki və ya nəyici gözləyirsən, Ha, onda səfər, onda tamdır. Yeni rahatlaşandan sonra. Bu, vəla Şeyh Ustanın rəyidir. Amma, məsələn, başqa rəylər də var. Bax ki, 4 gündən artıq qıl, qaldın, səfər qılırsan, daha doğrusu tam qılırsan və ya başqa rəylər çoxdur. Şeyh, evə gedəndə necə zəsən? Evə gedəndə yox, evə gedəndə uçu tam. 4 günlük gedəndə. Lap istəyir. 2 günlük. <laughs> Olsa, olsa. Şeyh, şeyh, qardaşlar burada maşınla məşğuldurlar, maşın üçün də məşğuldurlar. Onlar Bəzən elə olur ki, kimsə misal üçün kimisə ehtiyacı var, ya imkanı yoxdur daha doğrusu, yəni borc kimi götürmək istəyir. Orada deyirlər ki, maşının misal üçün qiyməti 10 manatsa, deyir ki, 1 e, ildən sonra qaytararsan yavaş-yavaş, amma 15 manat verəsən. Bu nə qədər doğrudur? Nə heç olmaz yəni. Var elə. Heç olmaz yəni. Bəs hamilə icazə veriblər. Hə, heç olmaz. Əgər sadəcə onu nədir? Bank birinci bankla deyil də, ikinci də ikinci də şeydir. Gecikdirsə qiymətini artırmasın. Yox, misal üçün götürür və bilir ki, yəni imkanı yoxdur, amma yavaş-yavaş verə bilər. Yəni inşallah hələ çək olmaz. Yəni kredit kimi sayılmır. Hə, faiz sayılmır o. Yox, inşallah o faiz də öyle inşallah. O alimlər hansılar ki, caiz görüblər, lakin bir dənə şərtlə. Birinci qardaş əgər gecikdirsə, qiymətini qaldırmasın. Bir. İkinci də o qardaş o maşını sata bilməz, hətta o qardaşla hallaşmayacaq. Tam pulun. Gəlib satsın ribadır. Girdi şeyə qadağana. Caiz görənlər də hatta belə şərt qoyurlar. Aydındır? Yenə olmaz, satma olmaz. Yenə. Ticarətdə, məsələn, Yahudi ilə qarşılaşanda salam cümətlər Kafirə, kafirə belədir ki, salamın almaq olar. Amma salam vermək başlama. Kafirə birinci başlamırsan. Amma salam verəndə, salam al günə. Əleykum salam deməsin. Yox, əleykum deyirsən, əgər pis mənada desə sənə. O Peyğəmbər sallallahu nə üçün əleykum deyirdi? Onlar deyirdi əssəmu. Yəni ölüm olsun. Amma biri deyir salam, sən deyirsən əleykum salam. Aydındır? Yəni çünki Allah Taala Quranda bizə deyir axı, salamı qaytaranda yaxşı qaytar. Artıq ver. Hətta kafirə. Aydındır? Şey, qardaşım deyir. Ona görə var məsələ, elə adam yahudi var, elə müsəlman kimi görüşür. Və salam aleykum. Hətta bəzi alimlər yəsən eşitdim Şeyh Hüseymin deyir ki, rəhmətullah da demək olar. yəni, niyyətim budur ki, Allah tala onu idarət versin, islah etsin. Əlin uzatsa, əlin də sıxmaq olar. O, ön çoxlu əlin yoxdur. Yox, əli vermirəm sənə, sən qalmırsan. Şimdi o maşın sualı pul olmaq istəyir. Maşın yerdə pul yox. Pul yox. Pul olmaz. Pul vermək olar şəriklik kimi. Məsələn, bir də kömək isə şəriklik. Amma pulu verirsən 10 min, qaytaranda mənə 10 min, 1 mana uca ribadır. Uca ribadır. Pul verəndə şəriklik, ya borc ver, ya da şərik. Şərik məsələn, deyirsən ki, iş var, hə, verirəm pul, Hə, oradan, məsələn, tutaq ki, 40% mənim 60% sənin, 50% mənim, 50% sənin şərik. Amma orada bir dənə şey də var da, ziyana da şəriksən, ha. Hə, biraz sən. Belə. Amma verim sənə borc, pul, lakin qaytaranda mənə artıq qaytaracaqsən, o ribadır. Cahilli devrində belə edirsən. Sosial setlərdə qardaşlar vaxtdan itirirlər, şeyx, onlar barədə. Facebookdur, adına klasikdir və s. Yəni, çalışın ehtiyatda olun belə məsələlərə, adət eləməyin. Özdə o adam vaxtını aparır, zərərləri çoxdur yığışlar. Onun faydası azdır. Yenə girib, məsələn, hansısa bir sayta, elmli sayta, məsələn, istifadə eləmək, oxuma, adı Əbbaqra. Məsələn, gir orada, gir orada, bekar olanda sual cavabı oxu yenə. Hə. Forumda gir, sual cavabı oxu. Faydalıdır, məsələn, elə şeylər var ki, məsələn, öyrənsən hər dəfə. Amma, məsələn, elə saytlar var da, məsələn, bəlkə ixlasla koma, ixlasla.com-a. Deyir, əlhəm də dəstərə qulaq alsın. Amma Facebookda nə var, heç nə. Özə fitnədir. Xüsusən də əgər zəif olsun biraz, yeyəcəklər səni. Aydın ona görə ehtiyatda olun, yoldaşım, onun adətinə. Siqaretin zərərləri barəsində. Siqaret haramdır. Haramdır siqaret. Qaliyan haramdır. Aydındır. Zərərsə aydın dələ siqaretin üstündə yazılıb. Ki, ay, bunu çəkməyim, bu zərərlidir. <laughs> Əgər bunlar da deyirsə, qaldı ki, o ki, siz biri haramdır və salam. Şey, idman növünün özünə kariyer seçmək var. İdman növünün olma olar. Olar. Yəni, uşağı da uşaq vaxtında idmanı qoymaq üçün. İdmanı qoymaq, əksinə uşağı qoymaq yaxşıdır idmanı. Və gələcəkdə kariyer qursun. Qura bilər, məsələn, bəzi idman növləri var, burada problem yoxdur. Məsələn, cidodur və s. onda problem yoxdur. Namaz vaxtı namazı qılacaqsan. Futbol şey. Onu namazdan qılma. Elhamdülillah, yox, problem deyil. Qiyamət günü, qiyamət günü deyirsən ki, müminlər Allahı görəcək, hə? Kafirlər görmür. İndi bu cəhənnəmə girən möminlər də olacaq hansı günahlarına görə. Onlar necə görəcəyəm? Onlar sonra çıxıb cənnətdə görəcəklər. Və ya ola bilər qiyamət günü görsünlər. Çünki Allahı görmək məsələsi həm qiyamətdə var, hə, həm də cənnətdə var. Amma o müsəlmanlar ki, ola bilər, o cəhənnəmə düşəcəklə müvəqqət, ola bilər qiyaməti görsünlər. Görməsələr də cəhənnəmdən çıxıb cənnətə girəndə görəcəklər. Elə rəy var ki, bəzi alimlərdə olan bütün kafirə də görəcək, sonra məh məhrum olacaqlar da görməklər. Yox, o münafiqlər üçün gəlib. Hə. Müsəlman münafiqlər. Hə. Çünki münafiqlər zahirən müsəlman da xeyir. Aydındır? Azan? 5 dəqiqə var. 5 dəqiqə var. Bəlkə şey tutaraq dastamazla da almaq, zat. Yoxsa belə suallarınızı verin, açıq bilər. Hə? hə. Deyə bilər qardaş, sən hə, səndən qal, qaç keçdi. Hə? Sırğa üçün qulaqda dəli yaşamaq olarmı ağrısız? Olar, olar. Bəs bunlar? Ə, çəkinmək lazımdır. Bax. Yox, sual verirlər, düzdür, bizdən sual verir. Burunda sırğa taxmaq olar, çəkinsən yaxşıdır. Lazım deyil, adət eləmə. Haram deyil, ancaq lazım deyil. Amma qız üçün qulaq deşmək, sırğa taxmaq olar. Qız üçün. Şey... Öz qardaşına qardaşına verir. İndi bu övlad bilməlidir, atası kimdir, dokumentlər. Əgər uşağın qardaşı veribsə, obusu qardaşına, o uşaq həddi bula çatanda deməli sən atom filan kəsirsən. Hə. Və allı kəsəndə deməli sən ki, atom filan kəsirsən. Şeyx, bəzi Azərbaycanlı ailələr var, bəzi Azərbaycanlı ailələr var, öz qızlarını qoymurlar orada namaz qılmağa. Ümumiyyətcə. Hə, Allahdan qorxsun. Onlara necə nə demək olar? Heç nəsihət Allahdan qorxsunlar, tövbə eləsinlər, özləri də başlasınlar. Aydındır? Namaz elhamdülillah nədir? Namaz ancaq xeyirdir. Özləri namaza qarşı çıxanda elə bir Allahın hökmünə qarşı çıxsın, qorxsunlar. Allahdan qorxsunlar. Yəni belə xeyrə çatmayacaq. Yəni. Çünki yaddan çıxarmaq lazımdır ki, o pulu da, sağlamlığı da Allah verir. Sən yəni o dediklərin qarşı çıxırsansa ehtiyatlı ol. Pullan gedir, gedə bilər, sağlamlıq gedə bilər. Şeyxbə bunların heç birisi, yəni baş tutmasa, o qızın evi tərk eləməlidir yoxsa yox? Əslində, Qardaşlar, çıxıb barədə söhbətinə. Əslində itaət məruf şeylərdədir. Yəni asili olmayan məsələlərdədir. Əgər valideyn asili əmr eləyirsə, tutaq ki, deyir ki, namaz qılmaq, bu məsələdə qulaq asma olmaz. Lakin yaxşı davranmaq lazımdır. Sadəcə səbr eləsin və səbr eləsin. Tərk eləmək lazım deyil. Tərk eləsə hara gedəcək özün qadın xeyli? Yox, misal üçün, yəni ərə gedəsi də bilir ki, misal üçün gedə bilər də, yəni ərə də gedə bilər. Yox, ağır məsələdir. Buna hökm vermək ağırdır. Mən 25-ci şey, Dokument söhbətidir. Uşağı necə aparır, aparır. Yox, kağızda heç olmaz. Amma belə məsələn deməlisən. Başqa bir sual var. E, bir İslam saytları var. Orada yəni tanışlıq, yəni ora girib. Çalışın internetlə tanış olmayın. internetlə tanış olmayın. Çünki bu yalan da olur, görsən. Həm də vaxtı aparır. Xüsusən də cavan olanda görsən beyninə vurur. <laughs> Çox şeylərdən sənə mani olur. İbadətə təsir eləyir. Ona görə bu tanışlıqdır, zaddır, belə şeylərdən çəkilin qardaşlar. Bunun faydası yoxdur. Vaxtı aparsan. Əli başda, əlhamdülillah, Allah başda evlənginə, və salam. Şəriyyət deyib, görməli lazımdır. Özü necə var? Və salam evlənginə qutardı. Amma o saytlar, sayt, Ola vaxt vəli şeylər sərf eləmə, boş şeylər adamsın. Qardaşım. Kim? Ha? Kim? Allah və Rəsulu asidir, fasiqdir, sahabələrə söyəndir, meclisin içində, bir axşara badran çəkib, onun bir şapalaqlanma etdi. nə, nə, nə, nə dərəcə haram meclis içində vurmaq? Yox, yox, meclis içində çalışın, çəkinin. Sadəcə, özdə birinci vurmaq lazım deyil. Dəvətin mərhələləri var. Birinci sözdür. Rafizidir da, söz. O nəsihətdir, sözdür. Sadəcə başlama lazım ki, birinci, sən əgər sahabəni söyürsənsə, əlini də söyürsən. Sən əgər Öməri söyürsənsə, əlini söyürsən. Peyğəmbər salsın, zövcəsini söyürsənsə, Peyğəmbəri söyürsən. Məlumdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm nə Ayşəni, nə Həfsəni boşamayıb. Onun qadınlardır. Kişinin hətta boşanmış qadından nəsə bir dənə deyəndə xoşuna gəlmir. Və təsəllə bu boşamayıb. Bunun qadınlardır. Dünya və axirətdə. Sən bunu necə dil uzatsan? Ayıbdır ki, haramdır mı vurdun, məsəl vurdun, ola bilsin. Çalı çəkin var da, çünki bax ki, vəziyyətə, ümumiyyətlə, fitnə olacaq və s. O sadəcə biraz da belə də sözlə xof gəlmələ biraz başa düşür. Əgər başa düşməsə qaldı eti usturma onlardan şey. Hə, yox, çalış yenə çəl çəkin. Biz vurmuruq, yox, bir də çal çəkin. Ha, yəni o bəs Səhər durduq, e, dəstəmanlı çıxırıq. Yəni çöldə namaz qılanda Sakit, sakit çöllə çıxanda məsə girdim. Sonra bir də yenə evə qayıtdım. İsti şərait. Corabı soyunaq dəstəm azalarmı? Sonra mən çıxayım yenə. Necə istəyirsən? Düzdür. Yəni orada fərq var savab məsələsi. Yusaq savab çox olar, yumasaq savab olar. Vəziyyətə bax da, vəziyyətə bax. İndi vallahi o yumaq əfsəldir yoxsa məs? Hə. O sual biraz belə şeydir də, yəni təbii ki, yumaq əsl bu yumaqdır. Amma məscidə çəkə bilərsən, bir şey yoxdur. Yəni rahatlıq da ev öz evində. Bir şey yox, çəkələt var. Bax, indi necə istəyirsən, necə istəyirsən. Yəni məhz çəksən, namazın düzdür inşallah. Yuson da lap Din qardaşına bağışla. Din qardaşına deyirsən bağışla. Heç olmaz. Yəni, aferin bağışla. Marmalat, e, şey deyil, marmalat, e, anamdır. Marmalat. Yox, haram olmaz. Yəni, olar bir şey yoxdur. Yəni, o marmal... Arkadaşlar, bəzi yiyinti məhsulları var. Məsələn, marmaladdır, necə qardaş deyir, və ya tortdir, şokoladdır və s. Onların tərkibində görsə olur. E, spirt az miqdarda və ya məsələn, başqa şey. O, o haram eləmir, qadağan eləmir. Qadağan eləmir. Rus dilində hansı elm tələbələrinə qlasmalaşır? Hansılar məsləhət görür? Onlar rus dilində bilən, mən tanıyıram Rinatla, Abu Yahya qardaş. Hə. Hə, bir də onlar inşallah o birisiləri tanımırlar. Azan hə, ver onda, bismillah. Çox qardaşlar, Allah razı olsun, Allah bilir düzün. Salamu aleykum.